markus sura sappo e ɗiɗi aya go'o yahde sappo e ɗiɗi kippol haala dow remoɓe bomɓe isa fuɗɗi haalude nder kippol haala wi'i neɗɗo gom waɗi gesa cabiije o howinga kookowol o wasi luggere ɓosirde o nyiɓani domoɓe magga suudu towndu gaɗa majjum o halfininga remoɓe ɓen nden o waɗi jehaangal nde teɓol cabiije yottinoɗen o lili gollowo makko to remoɓe ɓen ton ɓe gaddanowamo baka makko e ɓiɓɓe cabiije ɗen ɓe nangi lilaaɗo on ɓe piyi ɗum ɓe joofi ɗum juuɗe ɓole o lili gollowo makko gom kaden ɓe kuyfini ɗum ɓe pusi hoore mum o lili kaden gollowo tataɓo ɓe bari ɗum woɓɓe ɗuɓɓe liliraama hana non ɓe piyi woɓɓe ɓe bari woɓɓe jonin kay goto tan o heddori ɓiyiko korsuɗo on sakiti o lili on duto maɓɓe o wi'i ɓe jaagoto ɓiyam on amma remoɓe ɓen bi'ondiri hakkunde mum'en o woni donowo on gare baremmo heɓa donen gesa gan ɓe nangi ɓiɗɗo on ɓe bari ɗum ɓe paɗɗi ɗum gaɗa gesa ton jonin ne noy jom gesa on waɗata o waran o halka remoɓe ɓen o halfina gesa gan woɓɓe on jangay ko winda nder bindi ɗin ɗum na hayrede nyiɓoɓe ɓen boppi den kayre jaatin laati hoore nyiɓdi din ɗum woni golle jomirawo ɗum haynde non du e jiiɗe meɗen hooreɓe yahudankoɓe tefi no nangirta isa ngam ɓe paami kippol haalagol kamɓe gol sappi amma ɓe cuusay jama'aare ɗen ɓe accimo ɓe dilli markus suura sappo e ɗiɗi aya sappo e tati yahde sappo e jeɗɗi joɓol jangal hooreeɓe ɓen lili farisa en woɓɓe e tokkuɓe hirudus to isa faa ɓe keɓa no ɓe nangirtamo nder haala makko ɓe gari ɓe bi'imo modibbo miɗen anndi a goongaajo a hulata baa gooto ngam a ɓurdinta himɓe aɗa janginira laawol allahgol goonga no dagi min kokka laamiiɗo roma mawɗo on janngal naa dagaaki min kokkamo naa to min kokkamo amma iisaa annditi munaafikaare maɓɓe o wi'i ɓe ɗume waɗi ko o ɗon tunna kam gaddane kam buuɗu cardi faami yi'a ɗum ɓe gaddani mo o ƴami ɓe hoore moy e innde moy diida ɗo ɓe mbi'imo laamiiɗo roma o jaabiiɓe o wi'i denne kokke laamiiɗo roma ko jeyi kokkon allah duu ko jeyi ko iisa jaabi ɗum hayɗiniiɓe sanne markus sura sappo e ɗiɗi aya sappo e jeetati yahde lasu e jeɗɗi ummitaaki mayɓe sadduki'en gomgari to makko kamɓe ngoni yeddooɓe dow ummitaaki ɓe ƴamimo ɓe bi'i modibbo muusa telsinii en so neɗɗo ɓaŋii debbo maayi heɓay ɓiɗɗo minyum naa mawnum dewla debbo mo gorum maayi on faa heɓana maayɗo on ɓeyngu waɗiino rimdaaɓe jeɗɗo gom arandeejo on ɓaŋii debbo maayi heɓay ɓiɗɗo ɗiɗaɓo on dewlii debbo on kamdu maayi heɓay ɓiɗɗo tataɓo on du waɗi hano non hano ni jeɗɗo ɓen fuu ɓaŋiremo keɓay ɓiɗɗo gaɗa maɓɓe ɓe fuu debbo on du maayi nden ne nyalaande ummitaaki moyi e maɓɓe laatoto goro debbo on ngam ɓe jeɗɗo ɓen fuu ɓe ɓaŋiino mo iisaa jaabiiɓe wi'i on woofuɓe on annda binndi ɗin on annda baawɗe allah du ngam de maayɓe ummitake fuu worɓe ɓaŋata rewɓe ɓaŋataake ɓe laatoto hano malaikaaɓe wonɓe dow kammu ɓen ni har ko darata ummitaaki maayɓe on janngay nder dewtere muusa nder taarihi humoore huɓɓoore hano no allah haaldiri e makko wi'i min woni allah ibrahim allah isiyaaku allah yaakuuba allah no allah wurɓe non hana allah maayɓe on boofi sanne markus sura sappo e ɗiɗi aya laso e jeetati yahde woronje e nayi tilsinore ɓurnde mangu gooto nder jannginoɓe tawreeta ɓadi isa tawi nanino jeddondirol maɓɓe e no o jaabori sadduki en ɓen faa wooɗi ƴamimo nder tilsinooje ɗen fuu deye ɓuri mangu isa jaabimo tilsinore mawnde ɓurnde tilsinooje ɗen fuu woni deeɗo hettina israel allah jomirawo meɗen on tan woni jomirawo yiɗir allah jomirawo ma e ɓernde ma fuu e yonki ma fuu e hakkillo ma fuu e sembe ma fuu datel sinore ɗiɗa ɓere den ni ɗe fuu ɗe potu kayre woni jiɗira gondo ma no jiɗirɗa hoore ma ni wala fuu tilsinore ɓurnde tilsinoje ɗiɗi ɗen mangu janginowo tawreta on wi'i mo modibbo a haali goonga ko bi'uɗa allah tan woni joomiraawo kaden du allah gom wala sehana kanko yiɗirde allah e ɓernde ma fuu e hakkillo ma fuu e sembe ma fuu e yiɗirde gondo mum hano no yiɗirde hoore mum ni kanƴum ɓuri sadakaaji buleteeɗi e kirsamaaji fuu haala ma no wooɗi sanne de isa yi'uno o jaaborake e hakkillo den wi'imo a woɗɗa laamu allah gaɗa mum baa gooto suusay ƴamude isa ƴamɗe gom kaden markus suura sappo e ɗiɗi aya woronje e joyi yahde woronje e jeɗɗi almasihu e dawda de isa wonno no waajo nder suudu dewal mawndu den wi'i noy janginoɓe tawreta ɓen baawiri wi'ude ko almasihu tanu dawda non gam dawda e hoore mum wi'iri har ruhu ceniiɗo joomiraawo wi'i joomam jooɗa gere nyaamo am faa mi waɗa jaaɓa wayɓe ma dawda e hoore mum noddiri almasihu on joomam denne noy o laatorto taani ɗum markus sura sappo e ɗiɗi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 isa joɗi hucciti e kesuwal suudu dewal mawndu dun yi'i no jama'aare nden wattirta ceede nder kesuwal ngal jomiraɓe jawdi ɗuɓɓe gatti ceede ɗuɗɗe nder maggal debbo talkaajo gom mo gorum maayi wari watti buuɗoy ɗiɗoy isa noddi aahiiɓe muɗum ɓen wi'i ɗum en goonga kaalanammi on ko debbo talkaajo o watti nder kesuwal ɗum ɓuri ko ɓeyato fuu gatti ɗum ngam ɓe fuu ko bonnantaaɓe baa huunde tan ɓe gatti amma debbo o kay nder talkaako muɗum watti haddi ko jogino faa wurda ɗum fuu